Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. Ve sallallahu ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Bugün 6 Mart 2009 Cuma. Saat 07.14 sabah. E, Durusul Lugatil Arabiye derslerimizin 15. dersi. Kitapta 11. dersteyiz. Tevfik Allah'tan. Oku akı hemen bu zaten kısa. Oku tercüme yap ders bitsin. Sonra akıya geçelim. Dersul hadiye aşara. Evet 11. ders. Beyti. Evim. Hâzâ beyti. Tercüme edelim değil Evet. Hâzâ beyti. Biz e, şu an kaçıncı derstedik? O e, kitapta 11. 11. Evet. O zaman olmadı. Niye okuma partisine geçiyoruz? Biz ne dedik? 10. dersten itibaren geriye alacağız. Şöyle geriye alacağız. Biraz pratik yapacağız. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi sen benim söylediklerimi hızlıca. Şimdi bundan sonra ne yapıyoruz? Her Arapça dersi işley işleyişimizde e, önce geriye alıyoruz. geriye alıyoruz. Yani geriden takip ediyoruz bu dersimizi, Gerisi. normal dersimizi pratik olarak takip ediyoruz. O zaman dersi ikiye bölüyoruz. Pratik kısmı ve kitapta kaldığımız yerden devam olarak ikiye bölüyoruz. Şimdi pratik kısmında e, ilk dersi komple işleyip bitirelim. Tamam mı? Hızlıca. Evet. Şimdi sen benim okuduklarımı tercüme et. Şimdi bunları rahat edersin. İleride böyle biraz daha böyle dikkat ederek şey yapacağız. Anlatarak böyle. Nasıl pratik yapılır. Evet. Bismillah. Ee, şimdi söylediklerimi Türkçe'ye çevir. Bu evdir hızlıca. Hâzâ beytun. Bu mescittir. Hâzâ mescidun. Bu kapıdır. Hâzâ babun. Bu kitaptır. Hâzâ kitabun. Bu kalemdir. Hâzâ kalemun. Bu anahtardır. Hâzâ miftahun. Bu masadır. Hâzâ e, hmm, mek. Mektebun. Bu yataktır. Hâzâ serirun. Bu sandalyedir. Hâzâ kursiyun. Bu nedir? Mâ hâzâ. Bu evdir. Hâzâ beytun. Bu ev midir? E, hâzâ beytun. Evet, bu evdir. Naam, hâzâ beytun. Bu nedir? Ma hâzâ. Bu gömlektir. Hâzâ kamisun. Bu yatak mıdır? E, hâzâ serirun. Hayır, bu sandalyedir. La, hâzâ kursiyun. Bu anahtar mıdır? E, hâzâ miftahun. Hayır, bu kalemdir. Hâzâ, la, la. hâzâ kalemun. Bu yıldızdır. Şey, e, pardon, bu nedir? Ve hâzâ? Bu yıldızdır. Hâzâ necmun. Evet. <clears throat> Şimdi ben e, Türkçe bir isim söyleyeceğim. Sen ona bu nedir diyeceksin. Cevabını vereceksin. Tamam, tamam mı? Anahtar. Ma haza? Haza miftahun. Kitap. Ma haza? Haza kitabun. Kalem. Ma hâzâ? Hâzâ kalemun. Kapı. Ma hâzâ? Hâzâ babun. Ev. Ma hâzâ? Hâzâ beytun. Sandalye. Ma hâzâ? Hâzâ serirun. Evet. Şimdi mm, şey, bu e, Şimdi şu şekilde soru soracaksın. Mesela bu ev midir? Bu kitap mıdır? Bu sandalye midir? Şeklinde Hı. soru soracaksın. Benim söylediğim isim üzerine soru soracaksın. Mescit. Tür Türkçe tercümelerini de ver. Mescit. Ehâzâ mescidun. Bu, bu mescit midir? Cevap. La hâzâ beytun. Evet. Bu, hayır bu evdir. Evet. Kalem. Ehâzâ kalemun. Naam, hâzâ kalemun. Bu kalem midir? Evet, bu kalemdir. Yıldız. E, hâzâ necmun. E, la. Hâzâ. Eşek. Hâzâ himarun. Himarun. Alakatı mı? Bu yıldız mıdır? ben şey diyecektim. Ay diyecektim ama kalır. Evet. Şimdi meni kullanalım biraz. Evet. Bu kimdir? Men hâze? Bu doktordur. Hâze tabibun. tabibun. Bu kimdir? Men hâze? Bu çocuktur. Hâze veledun. Bu kimdir? Men hâze? Bu talebedir. Hâze talibun. Bu kimdir? Men hâze? Bu e, bu çocuk mudur? Başardım. Bu çocuk mudur? Ehâze tab ehâze veledun? Hayır, bu adamdır. La, hâze reculun. Eyvah. Hmm. <clears throat> Devam akhi. Bu nedir? Ma hâze? Bu mescittir. Hâze mescidun. Bu kimdir? Men hâze? Biz kaçıncı dersiz şu an? birinci dersin devamı. Dur dur. Hala da, evet tamam. Ee, ne dedik? Bu nedir? Mescittir. Bu kimdir? Ee, bu kimdir? Men hâze? Bu tacirdir. Hâze ve tüccardır. Hâzâ tüccarım. Hacirim. <laughs> ya karıştırıyorum. ben de karıştırdım. Bu köpektir. Hâzâ kelbun. Bu köpek midir? E, hâzâ kelbun. Hayır bu eşektir. La hâzâ himarun. Bu kedidir. Hâzâ kıttun. Bu eşek midir? E, hâzâ himarun. Hayır bu attır. La hâzâ hisanun. Ve bu nedir? ve ve ve, ve meher. Bu devedir. Hâzâ cemelun. H'lere düz çıkar. Nefes alır gibi tamam mı? Hâzâ cemelun. Cemelun. <clears throat> Ee, bu nedir? Ma hâzâ. Bu horozdur. Hâzâ hâzâ e, Bu kimdir? Men hâzâ. Bu öğretmendir. Hâzâ müderrisun. Bu gömlek midir? Ehâzâ kamisun? Hayır bu mendildir. La hâzâ mindilun. Evet tamam. Bu kadar pratik yeter. Şimdi birinci dersi böylece pratiğini bitirdik birinci dersin tamam mı? Evet, Heh. Ezberledik tabii bunu. Artık okuyor okuyor. İleride göreceğiz pratiği. Evet. 11 ders. Şimdi 11. dersten devam ediyoruz kaldığımız yerden. Oku tercüme yap. Ben baştan başlamayayım. Hı? Baştan başlamayayım. Neyi? Şu kaldığım yerden başlayayım. Aha. Hem baştan hem baştan. Bir hatta başladı da oku başlığı da. Tamam. Edders, dersul hadiye aşara. 11. ders. Beyti 11. demiş. Ders. Bak başlık Beyti, atmış. Evim. evim. Oradaki ya. Ee, şimdi burada okuma parçası vermiş. Evini anlatıyor. Tamam mı? Ben de bir ödev vereceğim. Sen de kendi evini anlatacaksın ama hakikaten kendi evini anlatacaksın. Bu kalıplarla. Ödev evet. olarak tamam mı? Tamam. Ödev o. Şimdiden bil yani ödev. O kadar. Evet. Aynı mevzular içeri, içeriği mevzu olarak aynı olacak ama kendi evin. Tamam. Oku ter tercüme şimdi. Hâzâ beyti. Bu benim evim. Beyti emamel mescidi. Bu benim evim değil mi? Bu evimdir. Bu evimdir. Heh, bu evimdir. Evet. Beyti emamel mescidi. Hı. Ee, evim mescidin önündedir. Evet. Beyti cemilun. Sen işte bakkalın önündeyse bakkalın önündedir. İşte ne bileyim durağın şey, önündeyse durağın. <laughs> <laughs> <laughs> Neyse yazarız. Şey. Şimdi, yok dersin evim. Evet. Evim. Boşluğum Hiç mi yok arkadaşın karşıda maçta? Arkadaşımın evinin yanındadır işte. Arkadaşım olan Ahmet'in evinin yanındadır evet. vesaire. Evet. Beyti, beyti cemilun. Evim güzeldir. Evet. Ee, Sesli fi, biraz. E, fihi hadikatun sagiratun. Fihi onda. Evet. Aha, yani fihi onda. Nerede, neydi onda? Evimde. Evimde. Evet. Hadikatun sagiratun. Evet. Küçük bir bahçe vardır. Evet. Evimin küçük bir bahçesi var yani Hı. orada. Evet. Hâzihi urfeti. Ee, bu benim odam. Evet. Bu, bu odamdır. Bu odamdır. Bu da odamdır gibi. Bu da odamdır. Ee? Fîhâ nafizetun kebiratun. O, gurfetun müzekker mi müennes mi? Nasıl? Normal olarak mı? Hurfetün kelimesi. Ha, müennestir. Müennes. Neden? Çünkü başında şeyden... E, sonunda sonunda evet. e, müenneslik tası var. Evet. Burada gerçi belli olmaz. O yüzden fiha demiş. Hı hı, tamam. Fi, fiha onda. Evet. Fihi erkek için onda. Hı hı. Fiha evet. bayan için onda. onda. Evet. Yani odamda. Evet. evet. Nafize, kebiratun. Evet. Büyük pencere. Nafizatun pencere demek. Nafizatun kebiratun büyük pencere var. Büyük pencere evet. vardır. Ve Mirvahatun Mirvahatun cemiletun. Güzel pervane. Evet, mirvahatun pervane. Evet. Güzel bir pervane vardır orada. Evet, evet içinde. Ee, hâzâ hâzâ hâzâ seriri ve hâzâ kursiyyü. Eh, Kursiyyi. Bu bu bu yatağımdır. Bu, bu da, da sandalyemdir. Şimdi odasını tanıtıyor. Evet. Evet odam, on, on, onun, eh, onda işte güzel büyük bir pencere var. Güzel bir e, pervane var dedi değil mi? Yatak var, işte yatağım var, işte bu yatağımdır, bu sandalyemdir, evet. Ve herde mektebi. Bu da masamdır, masamdır. evet. Saati ve kalemi ve kitabi alel mektebi. Evet. Saatim, kalemim, kitabım e, masanın üzerindedir. Evet. Ve, ha ve hakibeti tahtel mektebi. Hmm. Ve çantam e, masanın alt tarafındadır, altındadır. Evet. E, Nafizetun nafi nafizetun gurfeti nafizetun gurfeti nasıl olur? Tun dediğin zaman olur mu nafizet? Yok, yok. Nafizetu Heh. gurfeti. Heh. Şey, tamam. Tanesi. Nafizetu gurfeti odamın odamın penceresi. He. E, ee, mef, meftuhatun. Evet. Açıktır. Evet. Nafizetu gurfeti odamın, odamın penceresi, penceresi meftuhatun açıktır. Evet. evet. Şeyden şaşırdım ben. Biraz, şu Hâzihi gurfetu ahi. Ee, ve bu pardon, bu e, kardeşimin odasıdır. Ve tilke gurfetu uhti. Ve o da? Ve o da kız kardeşimin odasıdır. E, tilke o. Evet. için. Çünkü odayı işaret ediyor. Zelike demez. Hı hı. Tilke gurfetu bu, uhti. Bu o da kız kardeşimin odası. Kardeşim, o da kız kardeşimin odası. Evet. Ee, gurfetu ahi kebiratun. Erkek kardeşimin odası büyüktür. Ve gurfetu uhti sagiratun, sagiratun. Ve kız kardeşimin odası küçüktür. E, gurfetu ahi e, emame gufeti e, kardeşimin odası benim odamın önündedir. Okumadın ki tam. Oku. devam etti. <laughs> ve diye ayırmıştı onun için. Şey. Oku bakayım bir daha. Gurfetu ahi emame gurfeti ve gurfeti uhdi. Tamam dur. Emame gurfeti. Oraya tercüme evet. et. Çünkü ve dedim durdu. Ha, v okuma. Orayı orayı oku bir daha. Tamam. Gurfetu ahi emame. Gurfeti. E, ha, e, ne demek? Kardeşimin odası benim odamın önündedir. Ha, gurfetu ahi. Kardeşimin odası emame gurfeti. Evet. Odamın önündedir. Evet. Gurfeti. Ve gurfetu uhti ve kız emame. kardeşimin evet. odası evet. Ve kız kardeşimin odası emamel matbahi. Mutfağın, Mutfağın önündedir. önündedir. Evet. Li ehun vahidun. Evet. Benim bir erkek kardeşim, kardeşim var. Evet. İsmu Usa, Usametu. İsmu mu? İsmu olmaz. İsmuhu. Muhu. İsmuhu. İsmuhu. Sen ismu dedin sadece galiba. Pardon. Heh. Yanlış söyledim. İsmuhu. İsmuhu. Heh. İsmi yani o Hı. kardeşimin. Usa, Usametu. Usamedir. Evet. Veli uhtun. Veli uhtun Vahidatun. Evet. Benim de bir. Biz kız, kız kardeşim vardır. Evet. İsmuha Suadun. Suadu. Suat bizde Türkçe'de genelde Peki. daha çok erkekler için kullanılıyor. E, ismi Suat. Suat Arapça'da bayanla, bayanın ismidir yani Hı Suat. Evet. Ebi ve ummi evet. fi tilkel tilkel gurfetu gurfetul ti. Fi gurfeti, var. Pardon, gurfetil Heh. kebirati. Ee, babam ve oda, babam ve annemin babam ve annem Hı e, Büyük odadadır var. O büyük odadadır. O büyük odadadır var. ebi ve ummi diyor değil mi? Hı Annem ve babam fi için deda ne? Hı. Fi tilkel gurfe o odada. Gurfe. El kebira. Evet. Fi tilkel gurfetil kebirati. O büyük odadadır. odadadır evet. Ene uhibbu ebi ve ummi. Uhibbu değil uhibbu. Uhibbu. Ene uhibbu ebi ve ummi. Evet. Ben annemi ve babamı Seviyorum. Evet. Ve vahib vahibbu ve uhibbu ve uhibbu birleştirmiyoruz değil mi bunları? Yok. Ve uhibbu vasıl ve, hemzesi değil. Tamam. Evet. Ve uhibbu e, ee, ahi ve uhti. Kız kardeşim, erkek kardeşim seviyorum. Seviyorum, evet. Temrin, temayül. Kız kardeşim, erkek kardeşim de seviyorum. Çok Temrin, mi? tabii tabii. Oku bakayım. Men fi Men fi hadel beyti. Ee, odada kim? Evde Bu kim evde. Vardır? Bu evde kim vardır? Heh. De ki onda ah e, kız kardeşim ve erkek kardeşim vardır. Oda. Onda. Kar Nasıl diyeceksin? Fihi. Heh. Bak Sen diyor ki men fi hâze el beyti. Bu evde kim vardır? Diyor çünkü fihi onda. Evet. Erkek kardeşim ve kız kardeşim vardır. Ee, fihi ahi ve uhdi. Tamam. Bu şekilde pratikte kullanıyorsun tamam mı? Kalıp böyle evet. Mâze fi mâze fil hakibeti. Ne diyor? Hakibetu. Fil hakibeti. Fil hakibeti. Pardon. Fi var. Mâze fil hakibeti. Mâze ne? Nedir? Ne, var yani? Ne var? Ha, fil hakibeti. Çantadaki Çanta. ne var? Çantada ne var? Çantadaki ne? Yani çantada ne var? Çantada ne var? De ki onda hı hı. kalemim ve kitabım var. Ee, fiha. Ha. Hakibetüne fiha de, fihi demiyorsun. Fiha müennes çünkü. Evet. Fiha onda. Fiha e, kalemi ne demişti? Kalemi ve kitabım. Kalemi ve kitabi. Tamam. Onda kitabım ve kalemim var. Evet. Men men fis seyyaretu. Seyyareti. Seyyareti. Evet. Ee, arabada ne var? Arabanın içinde ne var? Arabada kim ne kim? Pardon. Men. Heh. Tamam. Kim? Arabada evet. kim var? De ki onda annem ve babam var. Fiha ebi ve ummi. Evet. Ee, men fi mescidi mescidil men evet. Men fi mescidil e, camiati. Men fi mescidil camiati. El-ane. El-ane. Ee, burada camiye üniversite. Tamam mı? Evet. El camiatü üniversite demek. Men fil, fi mescidil camiatil ane. Ee, yani ünivers şimdi, şimdi üniversitenin tabii. mescidinde kim var? Kim? Tamam mı? Evet. Kim yani? De ki e, onda arkadaşım var. Fihi. Evet. Çünkü burada camiaya dönmez değil mi? Mescide döner. O yüzden fihi diyorsun. Evet, tamam. Fihi e, arkadaşım mı? Sadiki. Sadiki. Sadiki. sadiki. Zemili ve evet. Hı. Yalnız burada kalıp olarak verirken şey vermiş. Hı. Ma fihi demiş. Ne demek? Niye ma koymuş bile? Ha burada cevap mı vermiş? Bir cevap vermiş o. Ha, onda cevap vermiş. Ma fihi ahadun. Ma burada olumsuz. Ahad orada kimse yok. Ahad bir. Bir kişi. Ma fi ahad onda kimse Yok. yok. La ile cevap vermiyoruz. Orada bir herhangi bir kişi yok demek. La ile cevap vermiyoruz değil mi? Hayır, hayır. Maruz direkt. Mafi. Geçen derste olduğu gibi. Ma fihi ahad. İnde de olduğu gibi değil mi? Ma fihi ahad. Yani onda herhangi bir kişi yok. Yok, evet. Men fi men fi hadihil gurfeti. Ee, bu bu odada kim var? Bu odadaki kim? Evet. Kim var? Kim? Ee, ne cevap vermiş mi orada? Vermiş. Tamam, okey devam et o zaman. Fihel mudiri. Mudiru. Mudiru. Alışır, Aslında el mudiru fihadır tamam mı? Evet. Orada müpteda haber olayı var. Evet. Al mudiru. Evet. Orada müpteda müdür, müdürdür. Evet. Tamam. Fihel mudiru. On, onda ondaki, müdür Onda müdür var. Evet. İkra. Oku. Oku. Bakayım ne kadar kaldı? Tamam. Oku tercüme et. Bitirelim. Evet. Uhibbu. Uhibbu ebi ve ummi. Annemi ve babamı seviyorum. Evet. E, uhibbu ahi ve uhti. Evet. Kardeşimi ve kardeşimi, kız, erkek kardeşimi ve kız kardeşimi seviyorum. Evet. Uhibbu uhibbu zemili. Er, uhibbu seviyorum demek tamam. mi? Habbe. Evet, habbe yuhibbu uhibbu. Evet. Uhibbu zemili. Arkadaşımı seviyorum. Uhibbu üstadi. Evet. Hocayı seviyorum. <laughs> Allah razı olsun. Uhibbul Uhibbullâhe. Ben de seni seviyorum Eren abi Allah için. Evet. Uhibbullâhe. Ee, Allah'ı seviyorum. Evet, Allah'ı seviyorum. Uhibbun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seviyorum. Aleyhisselatü vesselam. Evet. Uhibbul lugatel arabiyete. Arabiyeti. Arabiyete. Arabiyete pardon ne öyle dedim ki. Sıfat mevsuf. Evet. evet. Uhibbul uhibbul lugatel arabiyete. Arapçayı seviyorum. Evet. Arap dilini seviyorum. Evet, Arap dilini seviyorum. Arap dili edebiyatını seviyorum. Seviyorum. Evet, bitti mi? Bitti. Vallahu alem ve sallallahu ve sellem ve barik nebine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.